četvrtkom. Eu fameito pasa e cer que cai pontos cai pnoiai ure a tempe a sigato ejo e zongo e tornizon mele e garpros gemas vaine foibos a que se comas eu jaita početku bi i haos, i noćca, i crni ereb, i golemi tartar, a zemlje ni zraka ni neba ne biješe jošte. Crnokrila noćca u beskrajnom erebu krilu najprije snese od vjetra jaj. Iz njega se onda u toku mjeseci žuđeni prokljuje Eros. Na leđima zlatna krila mu sjala, kovir vihora biješe. On s haosom krilatim, mračnim se spari i koljeno naše izleže, u tartaru beskrajnom, silnom, i nas vam najprije izvede na svijet. A besmrtnog roda Božjeg još ne biješe dok sve ne izmiješa Eros, pa kako se jedno miješalo s drugim, rodi se nebo, okean i zemlja i vječiti rod svih bogova blaženih. Čuli ste Aristofanovu verziju starogačkog orfičkog mita o stvaranju svijeta. Još je stariji pelaški mit o stvaranju svijeta, po kojemu se boginja svih stvari Eurinoma podigla naga iz kaosa i koja je, kako nije našla na ništa čvrsto na što bi stala, odvojila vodu od neba. Po tom mitu prvi ljudi na svijetu bili su Pelazgi. Pelazg, praotac svih ljudi, iznikao je iz zemlje Arkadije i naučio je prve ljude da grade kolibe, da se hrane žirom i da od svinske kože šiju sebi odjeću. U 8. stoljeću kineski matematičar Yi Xing napisao je da je svijet star nekoliko milijuna godina. U Europi su, barem u novom vijeku, vladala druga mišljenja. James Asher, nadbiskup Armaga, 1650. godine izračunao je na temelju Starog zavjeta da je svijet stvoren 4004. godine prije Krista. Njegovo istraživanje usavršio je dr. John Lightfoot, ravnatelj koleđa Svete Katarine u Cambridgeu. On je izračunao da je svijet stvoren u petak u 9 ujutro 23. listopada 4004. godine. Današnjim spoznajama puno je bliži ih Sing od Dashera i Lightfoota. Pojava prvog hominida dvonošca smješta se između četvrte i pet milijunte godine prije Krista. Prvi pronađeni ostaci Homo erectusa datiraju se u milijuni petsto tisućitu godinu prije Krista. Prvi ostaci Homo sapiensa nađeni su u istočnoj Africi i smještaju se oko sto tisućite godine prije Krista. U ovoj stvarno staroj povijesti čovjeka treba imati na umu upozorenje Charlesa Darbina. U nizu oblika koji su se postupno i nezamjetno razvijali od nekog majmunolikog stvorenja do čovjeka kakvog danas znamo, nemoguće je utvrditi neku konačnu točku kada bi se trebao početi koristiti pojam čovjek. Oko 7000. godine prije Krista nastao je prvi grad s obrambenim zidovima od kamena. Bio je to Jerihon u Palestini. Par tisuća godina kasnije pojavljuju se prve urbane civilizacije – Oko 3500. prije Krista u južnoj Mezopotamiji razvija se Sumer. Oko 3100. godine prije Krista počinje razvoj Egipta. U to se vrijeme smješta ujedinjenje gornjeg i donjeg Egipta. Europa je u svom razvoju kasnila za Mezopotamijom i Egiptom, govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istočnom sredozemlju na obalama mora imamo visoko razvijene civilizacije koje su u brončanom dobu, koje imaju pismo, imaju organizaciju već društvenu na razini države, e, razvijenu trgovinu, pomorstvo, diplomaciju, međusobne veze. Samo malo dalje, u unutrašnjosti, u Podunavlju, još uvijek nije brončano doba, još uvijek je takozvani eneolitik ili bakreno doba, gdje imamo pojedine kulture, manje skupine koje su na razini razvitka negdje plemenske ili klanske organizacije ili na razini koju nazivamo e, engleskim terminom chiefdom, a to bi značilo jedna društvena organizacija koja je na čelu ratnička elita s jednim vojnim poglavicom. U to vrijeme najveća sila u srednjoj Europi je takozvana vučedolska kultura koja pripada kasnom eneolitiku koja se razvila eto na teritoriju Hrvatske. Još dalje prema sjeveru i prema zapadnoj Europi e, nalazimo zajednice na stupnju razvitka ranije geneolitika, da pače čak i kasnog e, neolitika, znači kasne faze mlađeg kamenog doba do kojih taj e, civilizacijski stupanj e, čak niti ovih elitnih vojnih zajednica još nije stigao. E, na obalama Sjeverne Afrike su također pojedine plemena ili klanovi, čak da pače manje teritorijalne jedinice i manje skupine, stoga je teško reći za Europu u cjelini kako živi Europa. E, možemo samo to reći da u to vrijeme oko dvije, između 2500. a naročito oko 2000. godine veliki dio Europe je već naseljen indoevropskim stanovništvom. I po svoj prilici u vrijeme kad u srednjoj Europi počinje brončano doba oko 1800. godine E, tu žive preci nekih historijskih naroda koje poznajemo. Mi možemo sa relativnom sigurnošću reći da u sjevernoj Europi e, postoje indoevropski narodi preci današnjih Germana koje znamo, da su u Italiji već i u Francuskoj predci iz kojih su se razvili takozvani e, italo-keltski narodi i jezici i da vjerojatno tada u područje jugoistočne Europe dolaze preci historijskih ilira, tračana i dačana. To je najviše što možemo reći. 19. pjevanju Odiseje Homer govori da postoji lijepa i plodna zemlja usred mora tamnog poput vina. U Ilijadi u popisu brodovlja Homer piše da je s tog otoka po troju došlo 80 crnih lađa. Vojsku tog otoka na kojemu je stotinu gradova predvodio je kralj Idomenej, slavni kopljanik. Za taj otok, za koji neki tvrde da je kolijevka europske civilizacije, vežu se deseci priča i mitova stare Grčke. Jedno od najpoznatijih priča donosi starogački povjesničar Plutarh. Domala dođoše skrete po treći put skupljači Danka. Većina se povjesničara slaže da je Minos, zato što se činilo da mu je sin Androgej na prevaru zaglavio u Atici, narodu u ratu počinio mnogo zla i da je božanstvo uništavalo zemlju te je navalila nerodica, pa teška bolesti, i poplave. A kada je Bog naložio Atenjanima da se izmire s Minosom, jer će to njegov božanski gnjev ublažiti i prestaće nevolje, pošalju glasnika s molbom i uglave ugovor da mu svakih devet godina šalju kao danak po sedam mladića i isto toliko djevojaka. Mladež što se odvozila na kretu, uništavao je, kako pripovijeda najstrašnija verzija priče, Minotaur u labirintu, ili je lutala pa ondje pogibala nemogavši naći izlaza. A Minotaur je, kako kaže Euripid, bio Mješovit lik pa grozan skot i poguban, i pola bik i pola čovjek čudi divje. Kad je došlo vrijeme trećem danku i očevi u kojih je bilo nevjenčane djece, mora doše ih odlukom ždrijeba dati, opet se stala u građana buditi mržnja na Egeja. Tužili su se i ljutili zato što on, iako kriv svemu, jedini nikako ne sudjeluje u kazni. To je boljelo Tezeja i držeći da to ne smije zanemarivati, nego da treba sa sugrađanima dijeliti udes, pođe i preda sebe bez ždrijeba. Kad je Tezej dojedrio na kretu, kako piše i pjeva većina autora, dobi od Arijadne koja se zaljubila u njega pređu i ona ga pouči kako će proći krivudavim hodnicima labirinta, pa ubije Minotaura i otplovi sa Rijadnom i mladeži. Kretska civilizacija koju nazivamo Minojskom, mi je računamo da počinje s početkom brončanog doba na Kreti, a to se danas računa negdje oko 3000. između 3000. i 2800. godine. Tada počinje intenzivni materijalni razvoj, iako on još nema one palače na koje smo mi navikli kad spominjemo Kretu. Prve palače počinje se graditi u srednjem brončanom dobu poslije 2000. godine i tada počinje nagli uspon minojske civilizacije. Ne zna se točno koji su njegovi uzroci. Da li je došao neki novi val stanovništva? Ako je došao, to su bio manji broj stanovništva, jer mi imamo dokaze o kontinuitetu stanovništva. Vjerojatno su došli civilizacijski utjecaj sa istoka, prvenstveno sa Levanske obale, iz Mezopotamije, tadašnjeg sumerskog područja, i iz Egipta, jer kretske palače silno nalikuju na sumerske palače, kao što je palača u Mariju, na primjer. E, s druge strane, Kreta je naslijedila i zapravo razvila na razinu civilizacije sve one elemente koje smo mi vidjeli u takozvanoj staroj Europi, a pod terminom stara Europa podrazumijevamo kulture kasnog neolitika u jugoistočnoj Europi. Radi se o teritoriju e, današnje Bugarske, Rumunjske, e, Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, dijelom Grčke i dijelom Moldove i Ukrajine i to su bile visoko razvijene kulture neolitika koje su iz nekog razloga naglo počele opadati, a ono što nam pokazuje kretska civilizacija, pokazuje nam da su njezini stanovnici bili dio te neolitičke kulture i dok su ove na kopnu propadale, taj isti, ta ista podloga se na Kreti razvila u visoko razvijenu civilizaciju. Tako da možemo reći da su korijeni evropske civilizacije u jugoistočnoj Europi i Podunavlju. je e, na još jedan način povezana s Kretom. Ona je doslovno dovedena na taj otok. Agenor, sin Libije i Posejdona, napustio je Egipat i nastanio se u Kanaanskoj zemlji, gdje se oženio s Telefastom, ili kako su je još drugačije zvali Agriopom, koja mu je rodila Kadma, Feniksa, Kilika, Tasa, Finija i jednu kćer, Europu. A Europu, jedinu Agenorovu kćer, na Kretu je doveo Zeus, vrhovno grčko božanstvo. Zeus, pošto se zaljubio u Europu, pošalje Hermesa da otjera Agenorove krave na morsku obalu kod Tura, gdje se ona obično šetala sa svojim prijateljicama. On sam pridružio se krdu, prerušivši se u snježno bijelog bika s velikim podvoljkom i malim rogovima kao ukrasima, između kojih je išla jedna crna pruga. Europu je iznenadila njegova ljepota. I kako se bik pokazao pitom kao janje, ona je suladala strah i počela se s njim igrati, stavljajući mu cvijeće u usta i vješajući mu vjenčiće o rogove. Najzad ona mu se popne na leđa i dopusti da on tako s njom na plećima dokasa do morske obale. Iznenada on zapliva dok je ona sa zaprepaštenjem i strahom gledala u obalu, držeći se jednom rukom za rog, dok je u drugoj još držala košaru s cvijećem. Stupivši na obalu u blizini kretske gortine, Zeus se pretvori u orla i siluje Europu u vrbiku pored izvora. Ona mu je rodila tri sina, Minoja, Radamanta i Sarpedona. Na tom otoku, koji je od istoka na zapad dugačak 275 km, a na najširem mjestu širok 56 km, najsjajnije su bile palače. Za njihovo otkrivanje zaslužan je Sir Arthur Evans, profesor predpovijesne arheologije na Oxfordu. Njegov interes za drevne novčiće i natpise na kamenim pečatima odveo ga je na kretu. Godine 1896. na jednom se predavanju Evans poigrao smišlju da je mikenska civilizacija u Staroj Grčkoj imala svoje korijene na kreti. Tri godine kasnije odlučio je to provjeriti. Kupio je komad zemlje na kreti i, kako legenda kaže, privezao magarca za maslinu i počeo kopati. Nakon godinu dana otkrio je ruševine palače, koja se prostirala na više od dva hektara. Ono što mi možemo materijalno vidjeti, to je da je postojao čitav niz golemih i raskošnih palača u kojima su postojala divovska skladišta u koja se skupljala roba i proizvodi sa vrlo velike površine zemlje. Po tome zaključujemo da je svaka palača bila centar koji je nadzirao obrađivanje zemlje i prinose na vrlo velikom području. Isto tako da je Palača bila centar koji je skupljao sve prinose i onda ih ponovno dijelio natrag onima kojima je trebalo koliko je kome trebalo. To se naziva takozvanom redistributivnom ekonomijom i ona je dobro poznata u starom svijetu. Po tome se računa da je u svakoj od tih palača živio neki knez ili kralj koji je onda imao i svećeničku moć, budući da su svetišta uglavnom u palačama, koji je imao političku moć i on je nadzirao sve. On je uza se imao birokraciju koja je pažljivo bilježila sve te podatke, naš jedini problem što ne razumijemo kretski jezik pa ne znamo točno što su bilježili. To su pisma koja su pisana takozvanim linear A pismom koje možemo čitati s obzirom na znakove, ali ne razumijemo jezik. Ono što vidimo to je da je najveća od svih tih palača je bila palača u Knosu na sjevernoj obali Krete, najbogatija sa najvećim skladištima. U njezinoj neposrednoj blizini se nalazi još jedna palača Malija, vrlo bogata, manja, ali vrlo bogata i pitanje je kako su dva kralja, ako su bili potpuno nezavisni, mogli opstati tako blizu jedan drugoga, a da se ne pokolju i da međusobno ne ratuju. Pravo čudo kretske civilizacije bile su palače. U vrijeme dok je u Europi kamena kuća s više soba bila ravna čudu, na Kreti su se gradile palače koje su se prostirale na desetak tisuća četvornih metara i bile visoke nekoliko katova. Na slučajnog posjetitelja te su palače morale ostaviti i kakav dojam. U tom spletu soba, dvorana, dvorišta i skladišta posjetitelj je mogao lako zalutati. Otuda i naziv labirint a iste palače labirinta Teze je mogao izaći samo uz pomoć čarobnog klupka konca. Ariadna, Minojeva kćer, zaljubila se u Tezeja na prvi pogled. Ja ću ti pomoći da ubiješ moga polubrata Minotaura, obeća mu ona potajno. Ako mi dopustiš da se vratim s tobom u Atenu kao tvoja žena. Tezej rado prihvati ponudu i prisegne joj da će je uzeti za ženu. Prije nego što je Dedal otišao s krete, on je dao Ariadni čarobno klupko od konca – i uputio ju kako da uđe i izađe iz labirinta. Trebalo je da otvori ulazna vrata i pričvrsti konac za gornji dio grede. Klupko bi se zatim odmotavalo dok se zaobilaznim zaokretima i zavijucima ne bi dospjelo do najzabačenijih odaja, gdje je boravio Minotaur. Ovo klupko Ariadna dade Tezeju i pouči ga kako da stigne do zaspalog čudovišta, koje je trebalo da ščepa golim rukama i žrtvuje Poseidonu. Izlaz iz labirinta našao bi ponovno namotavajući konac na klupko. Čuda minojske civilizacije vjerojatno su zaslužna za stvaranje legende o Dedalu, prvom umjetniku, izumitelju i zanatliji, kojemu se pripisuju zasluge za izum mlinskog kamena, kola i pile za drvo. Dedal je prema legendi izgradio labirint, a za je napravio plesni podij. Naravno, Dedal je u svog sina Ikara bio i prvi letač. Upravo po tome, po tom rasporedu palača se pretpostavlja da je bila riječ o pojedinim e, imanjima, e, zemljama pojedinih knezova ili kraljeva koji su svi zajedno činili jednu federaciju koje je na čelu bio onaj najmoćniji, najveći, najbogatiji, a to je Minos u Knosu. Mi nemamo dokaza da su oni između sebe ikad ratovali da jedna palača napala drugu, i ispalila drugu, opljačkala drugu i tako. Bio je mir među njima. Čim je među njima bio mir, to znači da je morao postojati jedan vrhunski nadzor koji je njih sve držao na okupu. Ista je stvar sa obrtnicima, majstorima, keramičarima, zlatarima, proizvođačima oružja, kola. Oni su svi bili vezani uz pojedine palače, to možemo ustanoviti vrlo jednostavno po umjetničkim radionicama i po tome koja je ruka radila koju vrstu keramike i gdje je kakav materijal koncentriran. Po tome znamo da je svaka palača upošljavala svoje majstore, da su najbolji i da ih je najviše bilo u knosu. A druga stvar koja nas jako lijepo upućuje to su pečati. Kreta je puna pečata, E, od svih mogućih materijala, od keramike, bijelokosti, poludragog kamenja, e, zlata. Ti pečati imaju različite simbole i po njihovom rasporedu se pretpostavlja da pečati koji nose sliku bika, da je lako moguće da oni predstavljaju moć i vlast u knosu i da oni koji su nosili pečate sa likom bika i legitimirali su se tim pečatom, da su dolazili iz Knosa i da su u lokalnim zajednicama predstavljali ove činovnike i dijelove uprave i središnjice u Knosu. Naravno, to nije samo tako zaključeno, to su bile godine i godine istraživanja, ali eto danas se to misli. U prizemlju i podrumima kretskih palača obično su bila smještena skladišta u kojima su se velikim kutijama i vrčevima držali poljoprivredni proizvodi, poput žita, maslinovog ulja i vina. U podrumima i prizemlju palača nalazile su se i radionice. Na katu su se nalazile prostorije u kojima su živjeli vladari tih palača. U Knosu vladarove prostorije bile su u jugoistočnom dijelu palače, kako bi u ljetu uhvatile planinske vjetrove, koji su hladili vladareve prostorije. Ali nešto te palače nisu imale, nisu bile opasane obrambenim zidovima. Istina je da su krećani bili na otoku okruženi morem, imali moćnu mornaricu i istina je da njihove palače su sve vrlo niske, silno široke, bez obrambenih bedema i vrlo blizu obale. Teorijski da je netko želio napasti i opljačkati te palače od njihovih brodova gdje bi pristali do palača nije daleko i to se moglo učiniti jednostavno. To nam govori da su se krećani osjećali vrlo sigurno u svojim palačama i da se uopće nisu brinuli za to hoće li ih netko napasti. Djelomično je to zbog njihove vlastite moći i njihovog brodovlja, a dijelom i zbog vanjsko-političkih, odnosno diplomatskih veza, odličnih veza koje su imali sa državama na Cipru, državama na levanskim obalama kao što je Ugarit i naravno sa najvećom silom tog vremena to je Egipat. Oni su s njima imali miroljubive i trgovačke odnose jako dobre i zbog toga su se osjećali sigurnima. Osim toga, krećani o kojima govorimo i koji su nosioci minojske e, civilizacije, oni nisu indoevropski narod, oni pripadaju onim predindoevropskim starosjedijacima, koji su pripadali toj generalnoj kasno neolitičkoj civilizacijskoj zajednici u jugoistočnoj Europi, njihov način života je bio potpuno drugačiji. Oni su i na kopnu, i u Podunavlju, i u Ukrajini, i u Grčkoj, pa samim tim i na Kreti, živjeli u velikim naseljima, otvorenim naseljima, bez nekog naročitog straha od napada. povijesti minojske civilizacije važno je ulogu odigrao još jedan otok. Ime otoka je Tera ili Santorini. Taj se otok nalazi u Egejskom moru i u starom je vijeku bio poznati pod nadimkom Kaliste ili najljepši. Ali taj najljepši otok u starom je vijeku postao najgorim mjestom na svijetu. Tera s površinom od 76 četvornih kilometara postala je poprištem jedne od najvećih vulkanskih erupcija u povijesti. Grčki arheolog Spiridon Marinatos bio je prvi koji je tvrdio da je erupcija na Teri dovela do propasti minojske civilizacije. Erupcija vulkana Tera je sigurno morala imati utjecaja, iako mi znamo da gotovo pouzdano možemo reći da su stare palače ili prve palače razorene u jednom strašnom potresu negdje u 17. stoljeću prije Krista i nakon njih se počinju graditi nove palače. Nove palače su doživjele jedan e, požar i razaranje negdje sredinom 15. stoljeća. Ne zna se točno zašto. S jedne strane se pretpostavlja da je to posljedica ratova, odnosno dolaska Ahejaca, to jest Grka Skopna i njihovog osvojenja Krete. S druge strane, E, se pretpostavlja da je to razaranje sredinom 15. stoljeća posljedica eksplozije vulkana na Teri. Eksplozija vulkana na Teri je bila tako strašna da nije mogla proći bez posljedica na istočnom sredozemlju, to je sigurno. Ono što mi ne znamo koje su to točno posljedice. Ona je bila tri do četiri puta jača nego što je bila eksplozija E, vulkana Krakatau koja je detaljno opisana oko 1880. A taj vulkan je dvije godine imao izravne posljedice na kompletnu klimu u čitavom svijetu, na pad temperature u cijelom svijetu. Eksplozija Tere je bila tri do četiri puta jača. Onaj drugi problem, mnogo veći, je kako datirati eksploziju na Teri. Po keramici ona se datirala oko 1450. godine. Novi datumi, dendrokronološki datumi, znači koji počivaju na brojenju godova drveta koje je nađen na teri, datiraju tu eksploziju oko 1628. godine. Moguće je, ako je dendrokronološki datum točan, da je taj vulkan uzrokovao potpuno rušenje svih palača e, starog, starih palača na Kreti i onda građenje novih. A paljenje novih bi mogli izazvati ratovi sa Grcima koji onda osvajaju Kretu, preuzimaju je i ponovno obnavljaju palače za sebe po svom ukusu. Njihove palače su definitivno razorene negdje sredinom ili u trećoj četvrtini 13. stoljeća. Tada se palače i napuštaju da više nikad ne budu naseljene. Zašto se to točno dogodilo danas se ne može sa sigurnošću reći. U drugoj polovici 13. stoljeća propale su sve brončanodobne civilizacije na istočnom sredozemlju, velika većina njih je propala u plamenu i rušenju i totalnom razaranju. Mnogi od tih gradova se više nikad nisu naselili. Objašnjenje zašto je to tako, ima ih mnogo, nijedno nije do kraja objasnilo sve. grčkoj mitologiji postoji priča o pet ljudskih vijekova i pet rasa. Prva rasa bila je takozvana zlatna rasa. Neki tvrde da nije točno da je Prometej stvorio ljude, niti da se makovi čovjek izlegao iz zmijskih zuba. Oni kažu da ih je sama od sebe stvorila zemlja, kao svoje najbolje plodove. Ovi ljudi su bili takozvana zlatna rasa, potanici krona, a živjeli su bezbrižno i nisu morali raditi. Hranili su se slatkim žirom, divljim voćem i medom koji je kapao z drveća. Pili ovčje i kozje mlijeko i nikada nisu starili. Puno su se igrali i smijali, a smrt im nije teže padala od sna. Njih više nema. Zlatnu rasu zamijenila je srebrna. Ti su ljudi jeli kruh i bili su odani svojim majkama. Nisu prinosili žrtve bogovima i Zeus ih je svi uništio. Zatim je došla brončana rasa ljudi, koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili su naoružani brončanim oružjem. Jeli su meso i kruh i uživali u ratovanju. Bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila crna smrt. Četvrta je rasa također bila brončana, ali su to bili plemeniti ljudi. Njihovi su očevi bili bogovi, a majke smrtne žene. Ta se rasa borila u opsedi Tebe u Trojanskom ratu i sudjelovali su u pohodu Argonauta – oni su postali heroji i borave na Elizejskim poljanama. Ovaj opis brončane rase mogao bi biti opis Mikenjana, ljudi koji su možda srušili kretsku minojsku civilizaciju i u Grčkoj udarili temelje novoj, mikenskoj civilizaciji, govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač. Mikenjani su definitivno Grci. Mi to znamo od 1953. godine kad su Michael Ventris i John Chadwick pročitali takozvano linar B pismo i dokazali da je pisano grčkim jezikom, odnosno jednim dijalektom jako arhijskim grčkog jezika. Prema tome mi pouzdano znamo da već od 17. ili 16. stoljeća na grčkom kopnu mi Kenjani govore grčki. Kad su se oni doselili kao Grci, e, teško je reći, postoje mnoge pretpostavke. Jedna pretpostavka kaže da dolaze već između 4000. i 3500. godine prije Krista kao indoevropska različita plemena koja se postepeno sele prema jugu iz Podunavlja prema Grčkoj i Peloponezu s jedne strane i onda prema Maloj Aziji s druge strane. Ti najraniji stanovnici e, donijeli bi one promjene koje se oko 3000. godine u Grčkoj manifestiraju kao početak e, brončanog doba. Oni su govorili navodno jednim pretpostavljenim jezikom koji je umjetno rekonstruiran lingvistički, o kojem ne znamo puno, koji se naziva takozvani psi grčki i trebao bi biti predak mikenskog grčkog. S time da je moguće da je jedan novi val doseljenja stigao negdje oko 2000. godine i da bi taj novi val doseljeni bili Grci u pravom smislu riječi, za razliku od ovih indoevropljana prije njih koje mi nazivamo pelazgima, a o kojima zapravo ne znamo ništa, osim detalja njihovog jezika. Druga je pretpostavka da svi indoevropski narodi prolaze preko Male Azije, pa da su tako i Grci negdje između 3000. i 2500. došli iz Male Azije na teritorij Grčke, donijeli sa sobom indoevropske jezike i e, svoje toponime, svoja imena. E, treće je mišljenje, to je mišljenje Kolina Renfrua, s kojim se danas gotovo nitko više ne slaže, ali je svojedobno bilo vrlo popularno, da su svi indoevropljani krenuli iz Male Azije negdje između 8000 i 7000 godina prije Krista i da su kako se Europa neolitizirala, tako se ujedno i indoeuropeizirala. Za Grčku je to malo teško vjerovati, zato jer Grčka ima toliko neindoevropskih toponima da se pomoću jedne znanosti koja se naziva glotokronologija može izračunati da su tu indoevropski jezici najduže od oko 3000. godine prije Krista. Da su indoevropljani već između 7 i 6.000 godina bili na teritoriju Grčke, onda ne bi bilo toliko negrčkih imena, planina, rijeka, gradova i tako koliko ih ima danas. Velike zasluge za otkrivanje mikenske civilizacije pripadaju čovjeku koji je 1873. godine mogao reći ove riječi. Otvorio sam nove svjetove za arheologiju. Te riječi izgovorio Heinrich Schliemann nakon otkrića Troje. Schliemann se kao 14-godišnjak zaposlio u trgovini. Zbog ozljede na radu morao je napustiti taj posao. Ukrcao se na brod, ali na putu od Hamburga do Venezuele brod se nasukao na nizozemskoj obali. Šliman se opet zaposlio u trgovini, ali tada je već njegova spretnost i darovitost počela dolaziti do izražaja. Kako je s mušterijama mogao razgovarati na njihovom jeziku, napredovao je u tvrci i šefovi su ga odlučili poslati u Sankt Peterburg u Rusiji kako bi trgovao indigom. U Rusiji je Šliman opravdao povjerenje svojih šefova. Bio je izuzetno uspješan u trgovanju indigom, ali je počeo i trgovati za svoj račun rajnskim vinima, šećerom, kavom i čajem. Godine 1850. Šliman odlazi u Kaliforniju gdje je bjesni zlatna groznica. Šliman će u San Francisku u samo sedam mjeseci zaraditi više od milijun ondašnjih dolara trgujući zlatnim prahom. Iz Sjedinjenih država morao je otići zbog sumnje da se bavio mutnim poslovima, pa se vratio u Rusiju. Tamo će steći ogromno bogatstvo za vrijeme Krimskog rata. A onda, kada bude postao basnoslovno bogat, posvetit će se svom snu, otkriću Troje. Nakon troje Šliman se okrenuo prema Mikeni, gradu u kojemu je prema homerskoj tradiciji stolovao Agamemnon, zapovjednik Ahejske vojske po trojom. Godine 1876. Šliman je otkrio grobnice mikenskih vladara i grobnice su bile prepune zlata. Šliman se mogao pohvaliti i grčkom kralju. S velikom radošću objavljujem vašem veličanstvu da sam otkrio grobnice za koje Pauzanija tvrdi da su grobnice Agamemnona, Kasandre, Eurimedonta i njihovih drugova, koji su svi ubijeni na banketu od Klitemnestre i njezinog ljubavnika Egista. Za Mikenjane se obično misli da su bili izvrsni ratnici, ali Mikenjani su bili sposobni obrtnici i vješti upravitelji. A njihova pomorska vještina omogućila im je da njihovi brodovi doplove u sve dijelove sredozemlja. Mikenjani su vrlo brzo osvojili pomorske putove, oni su vrlo brzo postali sjajni pomorci, to se nije moglo dogoditi preko noći, prema tome oni su sigurno i prije uspona mikenske civilizacije izlazili na more. Mi danas možemo reći oko 1600. godine počinje ono što nazivamo mikenskom civilizacijom. Kako i zašto? Danas nema pravog objašnjenja. Najraniji nalazi uopće mikenski koji postoje, to su ti slavni grobni krugovi a i B u Mikeni, grobni krug A koji je otkrio još Šliman, krcat onoga zlata i zlatnih maski i tako dalje. Oni su bili pokriveni zlatom i bogatstvom. I grobni krug B koji je nešto stariji od ovoga, koji se može čak u 17. stoljeće staviti isto bogat. I vidi se da, da je ta civilizacija planula iznenada preko noći u velikom bogatstvu čije porijeklo ne znamo sama Grčka nije toliko bogata da oni mogu skupiti toliku hrpu zlata odjednom. Grčka je siromašna zemlja. Pitanje je odakle je došlo svo to zlato. Jedna je pretpostavka da je to njihovo silno zlato dolazilo iz Transilvanije, odnosno da su uspjeli uspostaviti kontakte sa zlatonosnim područjima u Transilvaniji. Jedna pretpostavka ovako malo neobična ali je zastupaju vrlo ozbiljni ljudi je ta da kad su Hiksi prognani iz Egipta, Hiksi su bili indoevropski narod, pobjegli su preko mora u Grčku i tamo sa lokalnim Grcima preko noći stvorili visoko razvijenu civilizaciju. To, no, to je teško dokazati. U svakom slučaju oni se pojavljuju iznenada, silno bogati, silno moćni, odakle bogatstvo i moć, teško je reći. Jesu oni nekog opljačkali? Je li to bogatstvo Egipta koje su Hiksi odnijeli sa sobom, ne znamo, ali oni istog trena kad se počinju uzdizat, počinju izlazit na more. Njihova prevlast nad minojcima i onog trenutka kad su oni postali istinski gospodari, to je bilo kad je njihova mornarica postala moćnija i jača od minojske. Onda su se lijepo iskrcali na kreti i od tog trenutka minojci više ne igraju neku važnu ulogu. A to se vrlo lijepo vidi u grobnicama u Egiptu, u Telelamarni, u 14. stoljeću, gdje su naslikane grobnice za velikog vezira i gdje su bili prikazani minojci u onim karakterističnoj kretskoj odjeći kako nose kretsku keramiku egipatskom faraonu na poklon. A onda su te freske prebrisane i umjesto njih su nacrtani Mikenjani kako nose mikensku keramiku faraonu na poklon. Znači, egipatski faraon je bio svjestan da je jedna sila prestala igrati ulogu i da sad treba komunicirati sa drugom. A na svom vrhuncu, a to je kraj 14. i prva polovica 13. stoljeća, kad je Mikena na vrhuncu, Mikenski brodovi plove. Od Helesponta, današnjih Dardanela, znači na ulazu u Mramorno more, pa do zapadnog sredozemlja, oni su sigurno na Malti, oni su sigurno na Siciliji, a postoje naznake da su dolazili sve do Španjolske. Postoje naznake da su prošli kroz Mramorno more i ušli u Crno more, iako to ne možemo nepobitno dokazati. Ali na njihovom vrhuncu oni su sigurno prva pomorska sila na istočnom sredozemlju. Za razliku od Krećana, koji svoje gradove i palače nisu opasivali bedemima, Mikenjani su pak oko svojih gradova gradili velike zidine. Krećani su se uzdali u more, snagu svoje mornarice i želju svojih susjeda da se na istočnom sredozemlju održi ravnoteža snaga. Mikenjani su se u svoju snažnu mornaricu uzdali i u svoje ratničko umijeće i velike kiklopske zidine, debele i do 7 metara i visoke i do 20 metara. E, podizanje akropola, to jest utvrđenih burgova, pojavljuje se tek oko 4000. i 3500. godine prije Krista u jugoistočnoj Europi s dolaskom novih naroda i novih kultura koje nazivamo badenskom, za koje pretpostavljamo da možda predstavljaju prve indoevropljane koji dolaze. Tada propada civilizacija kasno neolitička i da se počinju pojavljivati naselja koje su na vrhovima brda, na obalama rijeka, dobro ustvrđena, i koja su čitava organizirana tako da se zaštite od okoliša. Ona iz prethodne faze su bila uklopljena, raširena prema okolišu. Ova se štite od svega onoga što je oko njih. Ta ista praksa podizanja burgova se može pratiti od Dunava, kao što je na primjer Vučedol, prema jugu u samu Grčku i Negdje između 2000. i 1800. godine u Grčkoj se počinju podizati prve takve akropole. One označavaju vrijeme tog srednjeg razdoblja. Tada je prvi put Mikena utvrđena kao burg mnogo manji nego što je mi znamo. Tad su podignute akropole e, kao što je Lerna, prva akropola u Tirintu, iznenada se pojavljuje jedan narod koji se povlači, izolira, na vrh brda okružen bedemima i potpuno jedan drugi način života, razmišljanja, gledanja. E, očito su ratnici ili neka vojnička elita ti koji sebe žele zaštititi na isti način kako su oni napadali druge. I oni da smo u pravu kad to zaključujemo, to vidimo u idućoj fazi kad počinje kasno brončano doba i kad smo sigurni da se razvija mikenska civilizacija, kad njihov odnos prema umjetnosti pokazuje da je zaista njima vladala jedna ratnička elita koja se izolirala u palaču na Akropoli, a običan narod i puk je živio u podgrađu ispod Akropoli za razliku od vedrih krećana, Mikenjani na svojim freskama i vazama nisu prikazivali rasplesane žene, ptice i ribe, već su prednost davali ratnicima naoružanim dugim kopljem i štitom u obliku brojke 8. S Bliskog istoka Mikenjani su prvi u Grčku donijeli borbena kola. Uz to posebno su voljeli ratničke kacige na kojima su bile pričvršćene veprove kljove. Dio tradicija i običaja Mikenjana sačuvan je u Homerovoj Ilijadi – bilo je to društvo gdje su se ratnici okupljali oko jela i pričali o ratu i svakodnevnim poslovima ili se opuštali uz glazbu. Zdravo. Mili ste meni došljaci. Nužda je valjda. Vi ste i u meni u ahejskom najdraži rodu. Tako im rekav Ahilej i povede ih napravo divni. Na naslonjače ih on i na porfirne sagove sjedne. A onda reče Patroklu, nablizu koji je bio, Veći postavi vrč, menetijev sine, i jačeg smiješaj vina, i čašu pred svakoga metni, jer ovo najdraži ljudi su meni pod mojim ovijem krovom. Reče te posluša riješ drugara milog Patroklo. Velku mesarsku klupu uz oganj postavi žarki, na nju od debele koze i ovce položi hrbat i bujno masno pleće od krnka položi tovnog. Sve je to Automedon držo, a sjekao divni Ahilej. Sve on razreže sitno i natakne zatim na ražnje. Bilo je to društvo ratničke elite, gdje je borba i ratnička vještina značila razliku između života i smrti. Mrko pogleda v njega, Ahile i brzonog i reče Nemoj mi, Hektore Mrski, govoriti o ugovoru. Kao što tvrde, vjere med ljudima i lavima nema, kao što složna janci i vukovi nemaju srca, nego će jedan drugom neprestano misliti o zlu, tako ljubavi nema ni meni s tobom, te nama nema dvojici vjere, dok jedan ne padne od nas i ne zasiti krvlju štitonosnog aresa bojca. Govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To je pojava koje kod minojskih e, krećana nema. Tamo je sva elita živjela na hrpi u jednoj ogromnoj palači, a seljaci su živjeli isto tako raštrkani po golemim poljima koja i nisu imala neke naročite međe. Ovi su strogo omeđeni i strogo nadziru sa svog vrha brda ono što se događa u nizini ispod njih, a posmještaju tih utvrda. Vidimo da im je strašno važno bilo nadzirati putove. Sve komunikacije, putove, prilazi obali najbolje luke su pokriveni nadzorom sa takvih akropola. I po prikazima, po freskama, po pečatima, po sitnom materijalu vidimo da su oni jako držali do vojničke, pa nazovimo to časti, do vojničke sposobnosti. Do toga da svaki Pravi knez mora biti u stanju sam ubit neprijatelja, sam ubit vepra kopljem, a to nije mala stvar. E, sam ići u lov, voditi dvoboje i samim time osvojiti pravo na takvu bojnu opremu kakvu nam se prikazuje, a to su oni vrlo luksuzni štitovi u obliku osmice. To su kacige od veprovih kljova gdje treba ubiti dobar broj veprova da bi se napravila jedna kaciga. A posjedovanje same takve kacige pokazuje da je njezin nosilac junak. Jer ubiti tolke veprove i ostati živ nije mala stvar. Po tome su oni silno drugačiji od minojaca. Eu fameito pasa e cer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejo e zongo e tornizon, mele e gar pros gemas baile, foibos a que se comas eu jaitas. Música Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimile Delka Lambaša i Nikolina Ćulum. Emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.